Odavno već na tom putu više ničeg nema I vrijeme je da se probudim i sna Iako znam da ću voljeti za sva vremena Zaboravljen do njenih usana Ona vuče moje niti i tako mora biti ona je najljepše od svega što znam e, Ona vuče moje niti i tako mora biti Ja znam da zauvijek ću ostati sam Jer njeno ime za nią Sarda od svega samo dignem ruke mila Za wiek. Srce mi umire za njom, novi singl Damira Keđe. Vrlo zvučna pjesma koja lako ulazi u uho, ali ono najbolje, sam spot je vrlo pečatljiv i pun zanimljivih kadroga. Večeras je sa mnom kreator, mozak samog video spota, Mateo Jurčić. Dobro večer, Mateo. Dobro večer, hvala na pozivu. E, hvala tebi što si ga prihvatio, pa za početak hoćeš li nam se ukratko predstaviti koliko imaš godina, čime se točno baviš, koji su ti hobi, interesi? E, evo, ja sam e, Matej Jurčić, imam 22 e, godine, rođen u Rijeci, u Kastvu. Evo, bavim se videoprodukcijom, radim od reklama, spotova, promotivnih videa, snimanje venata, animacije i tako dalje. E, usudila bih se reći kada se u Rijeci spomene nekako videoprodukcija, ljudi te se e, rado sjete, pa kako si je započela tvoja karijera videoproducenta? Pa započela je tako da negdje u srednjoj školi e, kupio sam onu malu GoPro kamericu, ja mislim da je to bila GoPro dvojka i počeo sam malo snimati, ne znam, kad sam išao s ljudima sa prijateljima na more, na skijanje. Uvijek sam imao tu kamericu sa sobom i snimao sam uvijek kad smo negdje išli. I tako malo po malo radio sam eh, vida sa putovanja i tako se rodila neka ljubav prema tome. Sami spot je sniman iz vrlo zanimljivih perspektiva, eh, pogotovo ono trčanje po onom mostu, pa kako si izradio to? Pa, uglavnom, meni inspirio te velike produkcije. I uglavnom e, cilj mi je raditi što kvalitetnije vide, tako da pokušavam učiti iz e, različiti, od različitih ljudi, velikih produkcija i od tu da dolaze te ideje. Tako da inspiriram se time Hoćeš li reći našim slušateljima na koji način je kadar ulovljen? Što si ti koristio pri samoj izradi i snimanju? Pa koristimo od dronova, imamo više dronova, e, kameru, naravno to je... Uglavnom sve što većinu što zaradimo ulažemo u opremu. Mislim da je to najbitnije ulagati u sebe. E, rezultat e, svog tog silnog rada e, se može staviti u tri minute i nešto koliko traje sama pjesma, a koliko traje izrada samog spota? Pa izrada sad, ovisi o projektu. Znači tu je predprodukcija, video se dijeli na predprodukciju, produkciju i postprodukciju. predprodukcija ja mislim najduže traje, znači tu se planira, piše scenarij, dogovara sa klijentom, i to uglavnom uzima najviše vremena. Onda ide nakon toga uh, snimanje, sad ovisi otprilike dan snimanja dva, ali sve to ovisi o projektu. I onda ide postprodukcija, znači tu je ta montaža, režija montaže, glazba, uh, kolor korekcija, to uglavnom isto dosta traje, ali kad se to sve skupi može se napraviti taj projekt u tjedan dana ili u tri mjeseca recimo. Znači sve ovisi o zahtjevnosti projekta. Odlično, e, mi ćemo uzeti jednu kratku pauzu. E, imaš li možda kakvu muzičku želju? ne. nemam. Nemaš? <laughs> Nemam. Onda ćemo izbor prepustiti našoj e, glazbenoj urednici, a vi ostanite s nama. mlad, simpatičan i već toliko uspješan. Sa mnom je i dalje u studiju Mateo Jurčić, kreator razno raznih video spotova, promotivnih materijala za zubare, optike, razno razne tvrtke, razno razna sveučilišta, pa zanimalo me, osim što izrađuješ video spotove, što još to radiš u sklopu videoprodukcije? Pa ovako, radimo da, ovo što ste rekli, video spotove, radimo reklame, e, evente, dokumentarce, ovako neke od radova koje bi mogli izdvojiti, e, ne znam, reklama za Surf and Fries, Eh, Riviera Dent, radili smo eh, jedan video koji se zove Eco Corner, to je suradnja između um, HNK Rijeke i Metisa. Eh, radili smo za australski brand uh, Flick. imamo super suradnju sa gradom Kastom, Opatijom i tako dalje. Osim za Damira Keđu i Marka Tolje, čije si još video spotove izrađivao? Evo, radili smo i za Elvisa Stanića i Olivera Dragojevića, e, Marka Tolju, a ima tu uglavnom jako puno tih glazbenih videa od e, sigurno preko dvadesetak. Dojmljivo. Koje bi projekte izdvojio kao najdraže, one u kojima si najviše uživao? A projekti u koje sam najviše uživao su oni projekti u kojima, e, imamo najveću slobodu. Znači, e, za Stefan i Stefan, e, to je jedan projekt koji bi mogao izdvojiti. E, jako je abstraktan, tu smo imali potpunu slobodu, mogli smo se igrati sa rasvitom, sa efektima, i mislim da je to jedan od mojih najdražih radova. Ali svaki projekt je zanimljiv na svoj način. Tebi je potrebno pustiti malo slobode i za tvoju maštu i kreativnost. Namjeravaš li se time i dalje baviti ili se možda jednog dana vidiš negdje drugdje? Pa definitivno se planiram i dalje baviti time, ali uglavnom sve spontano. Sada možda odem van, možda ostanem tu, ali kod me god život odvede. Dakle, nema nekih e, konkretnih planova. A osim videoprodukcijom, čime se još to baviš u slobodno vrijeme? Pa treniram parkur, to je ono skakanje po zgradama. <laughs> Mislim nije, ali e, uglavnom treniramo, imamo dvoranu u dvoranu u Rijeci, e, treniram break dance, tu i tamo se prijateljima Žao mi je što nas eh, naši slušatelji ne mogu vidjeti pa da im možda izvedeš eh, kakav akrobatski eh, <laughs> skok da im bolje možda dočaramo što je to Parkour, rekao si? Parkour E, dobro Mateo, e, hvala ti puno. Bio je ovo jedan vrlo zanimljiv razgovor, jedna malo zanimljivija, novija tema. Nadam se da ćemo se još koji put u budućnosti sresti i popričati, a do tada sretno i želim ti najbolji <laughs> mogući uspjeh u životu i da nastaviš tako nizat sve te uspjehe. E, bio je to Mateo Jurčić, a vi dragi naši slušatelji ostanite uz playlistu naše Ivane uz vas je Radio Sova.